для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Яўхім прыпыніўся як бы разважаючы. Думаць было цяжка. Сэрце шалёна калацілася, у скроне біла кроў, у галаве стаяў туман. Ганна хітрая, не траціла часу марна. Скарыстала замінку, заўважыла постаць, што праходзіла непадалёк па загуменні. Ганна крыкнула: « Цётка Алена, то вы? Постаць стала, прыгледзелася да іх. «Это я, Удоця!» – познали обоих голос удалы сороки. «А то ты, Ганна!» «Аге! Переказать муж то олене?» – спытала тетка Удоця. «Не, сама уже скажу!» Йохим, слухаючи говорку, аж кипел. И гэта все было с деком з его. Знарок спынила жанчыну. Знарок смяецца кожным словом. «Ну, почакай, нехай адыдзе толькі!» і трэба ж знарок, каб чула жанчына Ганна лагодна прамовіла. Дык я уже зрабіла ўсё. Пайду уже. Ён прасіпеў. Ідзі. Яўхім не глядзеў ёю след, але чуў яе крокі, Чуў, здаецца, смех, які яна несла ў сабе. Трэба ж было так абдурыць, не мог ніяк супакоіцца ён. Яму было так прыкра, што хацелася лаяцца. Але разам з тым ён адчуваў, што прыкрасць гэта не толькі на тое, што даў ашукаць сябе, але ад таго, што яна так працівіцца яму такая непадступная, як прынцеса, Каралева зрэбная. Галадранка, падумаў Яўхім. Плынь яго думак пра куранёўскую прынцэсу, аднак тут жа абарвалася, бо на сцежцы ад дома паявілася постаць, ён пазнаў хадоську, падумаў мімаволі, А мо яна тут паблізу была, не захацела падыходзіць, калі я з Ганнай, бачыла, як Ганна адшыла мяне. Ну і хай, калі на тое, пляваць мне на ўсё. Хадоська, Падышоўшы да Яўхіма азірнулася. А дзе Ганна? — спытала яна. А пайшла ўжо. Не бачыла, значыцца, кеп трохі наляцела пале, не бачыла. Яўхім і хадуська нейкі час стаялі моўчкі. Яму проста не хацелася гаварыць, яго яшчэ хвалявала перажытая прыкрасць, а яна як бы чакала чагосьці што ён павінен быў абавязкова сказаць ёй. Можа, ёй тады было дастаткова аднаго добрага, ну і ты ідзе ўжо канапляначка, і яна пайшла, пайшла дадому тоючы радусную надзею, але ён не гаварыў нічога. І яна стаяла, адчуваючы, як цесна робіцца ў грудях сэрцу, узрушана круцячы пальцам ражок хусткі. Яўхім заўважыў, як яна круціць ражок і як бы прачнуўся. І раптам акінуў вачыма ўсю яе хадоську, стаяла, апусціўшы галаву, такая добрая, пакорлівая. І раптам ён падумаў, а чаго ён тлуміць попусту галаву. Чаго ён шукае, дабіваецца, Нашто яму здалася гэтая ганарыстая, чарнушкава каралева. І раптам я ўхім абняў хадоську. І адчуў, як яна радасна аддана прытулілася, аж затрапятала ад шчасця. Канапляначка, прашаптаў я ўхім. Ён пацалаваў, а яна не адвярнулася і адказала яму доўгім-доўгім пацалункам, такім, што ён ледзь не задыхнуўся. Утаміўся я, сказаў ён нібы адкрыўся другу ў бядзе. Пасядзім давай-ка на пляначка. Пяшчотна трымаючы яе за стан, яўхім павёў хадоську да стогу. Яна ішла спачатку, Лёгка, з той же добрай пакорлівасцю, але раптам заўпарцілася. «Не трэба, я не хочу», – сказала Хадоська. «Ну, пасядзім трохі, ногі баляць, пасядзім толькі». Ён гаварыў, ціха, ласкава, нібы прасіў пашкадаваць. А голас яго пераконваў, нічога баяцца не трэба, нічога кепскага не будзе. Глядзіш, кеп без глупства, сказала хадоська. Яна паслухалася, села каля яго, А ён абняў яе, прыцягнуў і стаў задыхаючыся цалаваць, шаптаць штосьці гарачае, бязладнае, разарванае. Яна спачатку хоць і стрымана, адказвала на яго пацалункі, а потым стала трывожна кідацца, стараючыся вырвацца з яго абдымкаў. Ой, не трэба, Я не хочу я ўхім, сказала хадоська. Дурная, ну чаго ты, ну чаго? Няўжо я так не падабаюся табе, такі паганы. Не, ну так чаго ж ты? Баюся я, устанем лепей, не любіш, значыцца, Устанем, давай устанем, я ухімко. Не любіш. Люблю. Ну а калі любіш, дурная, канапляначка, канапляначка моя. Ён не чуў сваіх слоў. Ён адчуваў толькі яе, маладую, жаданую, непаддатную. А хто б мог падумаць, што яна такая добрая, такая мяккая, здаецца, закаханы ў яго без памяці, будзе вось так працівіцца. Ён злаваў ад гэтага непаслушэнства. Ён злаваў ад упартасці яе, нецярпяліва гарэў. Яўхімка, мілы, не трэба. Ну чаму? От выдумала баязліву каты. Яўхімка, не жаніўшыся грэх. Грэху цяпер няма. Грэх выдумалі усе грашаць. Пабойся Бога, Яўхімко. Бог не асудзіць. Татачко, а ўсе як дазнаюцца? Ніхто не дазнаецца, адказаў Яўхім. Яму нестерпна надакучылі яе трывогі. Надакучыла ўгаворваць, і каб хутчэй скончыць гэта, ён сказаў, «Жанюся ж з табою». «Женіся?» – спытала Хадоська. «Ну, жанюся, сказаў». «Дак...» пачакай тады пасля вяселля яухіма шалеў яна гэта адчула і прысмірнела яна яшчэ за чаем змагалася і з яухімам і з сабою і са сваім каханнем яна змагалася чуючы под сабою страшную бездань але змагацца станавілася ўсё цяжэй і цяжэй усё яна слабела і Яна адчувала, што не атрымаецца. Не ўтрымаецца яна. Яўхім камілы, пасля адразу вяселля справім, а пасля. Ну, заныла, калі ж ты зараз, Божачка ж! Гэта ж быў апошні вокляч, апошняя надзея, мальба аблітасці. літасці. Калі я ўхім праводзіў яе па загуменні, з-пад лба зладзейкавата сочачы, ці не паглядвае хто-небудзь за імі, Хадоська была ўжо ціхая, ласкавая, пакорлівая. Развіталіся каля яе гумна. Яўхім шкадуючы вінавата абняў яе за плечы, а хадуська сама устала на пальчыках, дацягнулася да яго губ, поцелавала Хімко Што ж голас яе кволы пакутлівы задрыжаў А што ж мы нарабілі О дурная нібы што такое адказаў Яўхім Гэта ж грэх які Ён хацеў сказаць што-небудзь бесклапотна жартаўлівая але хадоська Раптам прыпала да яго грудзей горка, з лухім поўным трывогі адчаю стогнам зарыдала. А Яўхім азірнуўся, от плакса, як у дамавіну жывая кладзецца. Яшчэ пачуе, хто ўгледзіць, а бацькам на пляце будзе гаворкі ну ціхо ты, ціхо, прамыў, як мог, ён строга і адначасова лагодна. Людзі ж ходзяць. Яна сціхла, адступілася, выцерла слёзы. Так не, не падманеш, не падманеш мяне яўхімка. Не, ну сказаў, Не кінеш? Вот бо, зноў! Ён ужо амаль злосна павярнуўся і пайшоў назад. Трэба было это, звядаўся з дурною. Ад душы пашкадаваў цяпер я ўхім. Мало было клопату. Але дышуўшы крыху супакоіўшыся, разважліва падумаў: А калі на тое, чым я вінаваты? На той лавец, кеб рыба не драмала. Хіба б лепей было, кеб упусціў такі кавалак. Ён са здзіўленнем, і разам з тым ужо з прыемнасцю успомніў, атрымалася ж, трымалася ж як. Хто ж бы падумаў, А ўсё-кі не абераглася, дабіўся. Падымаючы на гумнішчы кінутыя граблі, ён успомніў другую успомніў Ганну. Успомніў, як непрыхільна рвалася, як пасмяялася над ім і радасць астыла. Ад каго пабламаць, падумаў Яўхім. Толькі ж цяжэй будзе. А нічога. Усяму свая пара. малешніках шабета ўзяў фурманку і далей да Юрыч Васіля везлі. Конь быў у няспорсткіх, вошчык не спяшаўся. Шабета не падганяў таксама і пакуль дапляліся да мястэчка, на зямлю лёг добры вячэрні поцемак. З гары спускаліся і ехалі на прыцішэлых местачкавых вуліцах ужо ў цемры, якой там і тут і адно прарэзвала жоўтае святло з вокан. Усю гэтую дарогу Васіль перабыў затойнай маўклівасці. Маўкліва сышоў ён у пакойчык унізе дома, які з гэтага вечара павінен быў стаць яму немілым, вымушаным прыстанкам. пакойчыку было яшчэ цямней, чым на вуліцы. Толькі святло зачыненых дзвярэй на час рассунула цемру. Васіль убачыў нечыя ногі абуты ў лапці з прысохлай гразёю. Убачыў край світы, умятую з бэрсаную салому. Адкуль сам? запытаўся сцемры голас, калі дзверы зачыніліся. Скоранёў, А я са слабады. Хоць Васіль сваім маўчаннем ясна паказаў, што не хоча гаварыць, голас пацікавіўся. За што? Васіль адмахнуўся. Ад. Незнаёмы паварушыўся, пашымацеў саловую і больш ужо не пытаўся. Доўгая думная была гэтая ноч Васілю. А думкі ўсё круціліся, круціліся вакол таго, што было неадступнай, злыгоднай ноччу, згадвалі ўсё, Перабіралі з'яву за з'явую ночы наступны дзень і бачыў зноў Васіль перад сабой то ганну, то маці, то шабету і камень цяжкі ціснуў на сэрца. Крыўда і злосць апаноўвалі яго. І крыўда гэта расла, яна шырылася і была ўжо не на аднаго шабету, а на ўвесь свет, у якім як Васіль быў цяпер перакананы, няма, ніякай справядлівасці. Не было яе і не будзе ніколі. Справядлівасць, дзе, калі яна была беднаму цёмнаму чалавеку, Дзе ж яе шукаць адзінокаму, безабароннаму, які, можна сказаць, і свету не бачыў далей куранёўскіх балот, які ў алешніках нясмела азіраецца. Поўны важкі дум Васіль задрамаў толькі пад досвітак. Але цяпер спаўня доўга, бо разбудзіла гаворка, хтосьці прасіў выпусціць да ветру. А за акном пачынала зелянець неба, На яго зеляніне ўжо добра акрэслівалася незвычайнае жорсткае перакрыжаванне крат. Іх выгляд ураз адагнаў дрымотную супакоенасць вярнуў да горкай рэальнасці, але Васілю не хацелася не бачыць гэтую рэальнасць, не думаць пра яе, падаткнуўшы пад бок світу, схаваўшы пад ёй галаву, што ляжала на торбе з харчамі, ён зноў затрамаў. Цераз дрымоту адчуваў ён, што ўжо настала раніца. Чуў, як хтосьці з тых, што быў тут учора ў потімках сказаў: « А любіць, мабуць, е тая жа рабяць дрыхнуць. Але Васіль не падымаўся. Устаў толькі, калі пачалі будзіць, прынеслі след снедаць. Цяпер ён хмурным заспаным позіркам дзікавата агледзеўся. Іх тут з ім было трое. Адзін з закарэлымі ранкамі і сінякамі, такі худы, што невядома, у чым і трымалася душа, а вось другі плячысты, здаровы з густой барадой зарослы амаль да вачэй. Заўважыўшы, як Васіль азіраецца, худы з сінякамі дробна хіхікнуў: Кубелца жыць можна, А не глядзі, што нізенькая, жыць можна. Ён падміргнуў барадатаму, а борца, подсунуўся да Васіля. А ты, здаецца, ядры цябе паўнутром, А еш, паў бачу, паўнутром бачу, А ядры яго. Адразу бачу, зірную ўсё відно мне. А не тапіся раней часу. Тут жыць можна. Жывём, дзякуй Богу. Жесть са злосцю плюнуў барадаты. А што ж, не гняві Бога, Мітрыхван, Жывём, хлеб жуём, кормяць, поюць на работу не вельмі. Хе-хе, па-панску жывём, ядры яго. Як то? А я рады, што трапіў. То ж, каб не гэта ў зямлі даўно тух бы. Як пазвярэлі людзі наляцелі бы з ланцуга, сарваліся, жывога месца не пакінуць. Ой-ой. Будзеш другі раз знаць, як на чужое квапіцца. Саграшыў. Каюся, ядры яго. Саграшыў. Метрыхван начынаў убіцца. Ён паясніў Васілю. А я коня, хлопча, я чужога ўзяў. На кірмаш думаў, цыганам. Саграшыў, саграшыў. Саграшыў жа рабятнік паганы. Перадушыць вас гадаў мало, сказаў барадаты. А ты маўчы. Душагуб знайшоўся звер. От як упякуюць на салаўкі, будзеш ведаць. Перадушыць бы. Уесца табе ў пячонкі, міліцыянерак гэты. Мітрахван пачырванеў раўнуў. Маўчы звер ты, просто звер. Прымірэнча лагодна прамовіў саступаючы злодзей. А мяне таксама міліцыянер. Шабета уступіў у гаворку Васіль, як бы паказваючы гэтым, што прыстае да кампаніі. Насіў смылою і ўсё. Падпішы, падпішы, кажа і у кутузку. А у яго ядры Не тое, сказаў худы з сінякамі. Маўчы не лезь, сказаў мітрахван. А сам раскажы. Барадаты важка зашамацеў саломою сеў. Ну шчапіўся ён са мной міліцыянер гэты радзівон з нашых сам тутэйшы. Без штаноў нядаўна па вуліцы гайсаў. А тут уласть не крані яго, а сам за змеявік ды пад ногі таптаць мяне. Самагонку гнаў, «Увосіці, накрылі!» – сказаў худы з сінякамі. «Маўчы!» Кіб змеявік быў мой, то я, можа, пастерпеў то шпіліпчыкаў. «Кінь!» – крычу, Радзівон. А ён хоць бы што, ну я шалеў за грудзі яго, а ён у крыку лазь крычыць, не слухайся, пакажу. Ну і паказаў, праўда? Дзверы, да якіх ішлі ў гару прыступкі, адчыніліся, і загарэлы абветраны хлопец – У зашмальцаваны падзёўцы загадаў абодвум збірацца. Куды не ўтрываў злодзей на лесапілку, А хлопец строга адрэзаў: даведайся. Васцель здагадаўся, што іх павядуць працаваць і на момант паявіўся спакуслівае жаданне папрасіцца з імі і самому, але ён прамаўчаў, адчуў, што прасіцца тут дарэмна не тое месца, каб выбіраць, што лепей, што не. Гэта не воля. Калі дзверы за ім зачыніліся, ён загарнуўся ў світу і паспрабаваў зноў заснуць. Аднак сон ужо не ішоў нудзячыся без занятку, не ведаючы, як запоўніць час стаў перабувацца, перацёр закарэлыя нучы, перавязаў парваныя боры на лапцях, абуўшыся, падышоў да акна. Ён прабег позіркам па асеннім згалелым і пажоўклым агародзе. Спахмурне, убачыўшы за рогам хлява наводдаль сіняваты ельнічак, бурштынавую рыску пяску і угадаў там, што нявідную дасюль красу прыпяці. Увесь дзень ён то стаяў каля акенца, то сланяўся з кутка у куток. Не мог Васіль звыкнуцца з думкаю, што цяпер не такі, як быў заўсёды. Арыштант. І што не блізка цяпер за гэтымі сценамі і вартавным, курані, хата, маці, Ганна. Усё тое, чым жыў дасюль. А за акенцам рос крывы, ужо амаль да нізу сохлы будыль сланечніку. І першы раз Васіль яго не заўважыў, але з часам адзінокі закінуты гэты будыль жыў, выклікаў ужо неадступны смутак, нібы жывая істота. Адзін ён. Як я падумаў раптам Васіль і адчуў, як у горле зашчымела. geçer хлеб я кусала, ой, сухома. Хлеб кусала свою долю, проклинала, ой, свою долю, проклинала, бодай доля, топи. плаща, ой, бадай доля, утопилася, а хоть бы ж я помылася, а хоть бы ж я помылася, бадай доля, у огни сгадь. загорела, а хоть бы ж я погрелася, а хоть бы ж я погрелася. Сябры выслухали сторонки романа Ивана Мележа «Люди на болоте». Выканаўца, артыстка Лікапташук.